ներկայացող վերադարձ կամ նահանջի գրականության մունետիկը։ Անցյալ դարի 20-ական թվականներին տարեգրության մեջ գտնվող գրական սերունդը պարտավոր էր պահպանել ազգային դիմագիծը, պատկերել կորուսյալ հայնիքի ավանդություններն ու սովորույթները։ Սակայն միայն հուշ դարձած կյանքի ներփողումը բավական չէր։ Ճակատագրական էր տեսակի պահպանման խնդիրը։ Կարմիր ջարդին հաջորդած սպիտակ ջարդն ավելի ավերիչ հետևանքներ ունեցավ օտարության մեջ։ Հայը կորցնում է ընդդիմության ուժը, ձուլվում, դառնում ոչ մի ազգի չպատկանող արած։ Շահան Շահնուրն առաջիններից էր, որ զգաց այդ վերահաս վտանգը։ Տեսավ հայ մարդու ուծացումն ու այլասերումը եւ ազգապահպանման ու սթափեցման ճիչ հնչեցրեց։ Ծնվեց նահանջը առանց երկի վեպը իր վեպով գրում է Արծրուն Ավակյանը։ Նա հնչեցրեց նահանջի ահազանգը, ջանալով ինքնասթափման մղել իր տարագիր ժողովրդին, անգամ նրան վիրավորելու միջոցով ցնցել նրան, հայ անցյալն ու ներկան բնութագրել դարը խոսքերով, հայ մարդուն մղելու համար ներքին փլուզումների, ելքի դռների ու հույսի հունդերի որոնման, նիչեական ուժեղ անհատի իդեալին հանդիպադրել ուժեղ ազգի գաղափարը։ Վեպը գրվեց պատմական անհրաժեշտ ու կենսական նշանակություն ունեցող ժամանակահատվածում եւ ճակատագրական նշանակություն ունեցավ սփյուռքահայ գրականության ձևավորման համար։ Հենց նրա խորագիրը պայմանավորեց մի ամբողջ գրական շարժում, որն անվանվեց նահանջի գրականություն։ Նոր շարժում ունեցավ իր հիմնարար հատկանիշները հարցադրումներն ու նպատակները։ Շարժման ներկայացուցիչները Վազգեն Շուշանյան, Զարեհ Որփունի, Հրաչ Զարթարյան, Բյուզան Թոփալյան, Շավարշ Նադունի, Նիկողոս Սարաֆյան եւ ուրիշներ որոշակի պահանջներով եւ հիմնավորումներով հանդես եկան մենք գրական պարբերականում։ Իր Միջուկի տրոհումը գրքում Սուրեն Դանյանը մանրամասն խոսում է նահանջի գրականության մանիֆեստային դրույթների մասին, վերլուծելով նրա ծրագրային կետերը։ Ըստ նոր շարժման գրականության մեջ արմատավորվում է նյութի բազմազանությունը։ Հող է նախապատրաստվում նոր ուժերի մուտքի համար, ուր իշխելու է խոր զգացումների հոգեաշխարհի քննությունը։ Սփյուռքահայ գրականությունն իր հայացքը դարձնում է ներկային, դառնում է իրապաշտական։ Գեղարվեստական քննության կենտրոնում տեսնում ենք նոր մարդուն՝ տարագիր, անընդել կեցությամբ, գրում է Սուրեն Տանելյանը։ Օտար միջավայրի բարքի եւ քաղաքակրթության յուրացման վարժությամբ ու անվարժությամբ հայեցի տեսանելի եւ անտես բարթույթներով։ Վերարժևորվում է մարդու խորուրդը։ Մարդը փիլիսոփայական ճանաչողությամբ կանգնում է արվեստագետի կողքին, որի գերապաշտ հանրությունն է մարդու իմացության բարձրագույն սանդղակի վրա կերտելու ինքնության բանաձևը։ Նահանջի գրականության գեղագիտական արժեքներից է նաև մղումը դեպի արևմտյան քաղաքակրթություն, Սա նոր երևույթ է եւ հայ գրականությունը դուրս է հանում զգացական շերտերից եւ կապում 20-րդ դարի համաշխարհային գրական նոր ընթացքին։ Շահնուրն իրոք առաջինն էր, որ հնչեցրեց նահանջի ահազանգը։ Մինչև վեպը կգրվեր, գաղափարն այդ մարմնավորված էր եւ հուզում էր սփյուռքահայությանը։ Այդ գաղափարը, որ մատնանիշ կլայ, այդ գաղափարը ազգինն էր, իմս ըլալի առաջ, ան կերար եւ կբորբոքեր գաղթական ժողովրդի մեջ երբ եկավ եւ բյուրեղացավ զանազան երկերու մեջ, որոնց մեն մեկն է միայն նահանջը։ Գրել է Շահնուրը զույգ մոտետրակներ գրքում։ Վեպն առաջին անգամ լույս է տեսել Շավարժ Միսակյանի Հարաճ թերթում 1920 թվականի մայիսից սեպտեմբեր ամիսներին։ Ապա Իսպիրյանի հովանավորությամբ հրատարակվել է առանձին գրքով։ Այն ամիջապես ջերմ ընդունելության եւ բուրըն քննարկումների արժանացել։ Ուշագրավ է Արշակ Չոպանյանի բնութագրումը Շահնուր բազմապատիկ հատկություններով օժտված տոհմիկ գրագետման է, ունի ինքնուրույն դիտողականության կարողություն, խոր զգայունություն, հոգեբանական բարդ վիճակներ թափանցելու եւ արտահայտելու ձիրք, դիպվածներ գծելու, բնանկարներ, բարքեր ու պատկերներ դրոփյուն կյանքով մը վերարտադրելու շնորհք։ Վահան Թեքեյանը գտնելով, որ վեպը ոչ միայն խոստումներ է բերել, այլ նաեւ առատ իրականացումներ, այն համարել է հայտնություն, արվեստի վերածված վավերաթուղթ, որ տարագիր հայ նոր սերունդին կյանքին եւ ապրումներուն անոր լուսավորության եւ դառնության, անոր շուարումին եւ ինքզինքն գտնելու ճիքին մեկ վկայությունն է։ Շահան Պերպերյանը շարունակելով Թեքիրանին գրել է, որ Շահնուրը ոչ թե նահանջի ճանապարհն է մատնանշում, այլ հնչեցնում է ահազանգ, հավատալով, որ մենք պիտի գիտնանք յետ դառնալ։ Օշականն այն համարել է թանկագին նշույլը, Կային նաև քննադատական հոդվածներ։ Վեպն անվանվել է Թերթոն, Փարիզյան թեթև վեպ։ Նշենք Վազգեն Շուշանյանի Մարտը, որ արած ճունի հոգուին մեջ հոդվածը, որը տպագրվել է Բեյրութում 1998 թվականին։ Վեպի մասին խոսվել է խորհրդային Հայաստանում եւս։ Եղել են անողոք քննարկումներ Վահրամ Ալազան, Նորենց եւ արժեվորումներ Չարենց, Մահարի, Խանջան։ Իր բազմապլան կառույցով վեպը բացառիկ ստեղծագործություն է եւ միշտ նոր ընթերցումների եւ վերագնահատման կարիք ունի։ Սկսվում է Ղոկասի ավետարանից քաղված երկու հատվածներով։ Վեպի նախադուր հանդիսացող բնաբաններով գրում է Հասմիկ Կարագուլյանը։ Շահնուրն ակնարկում է մահվան եւ հարության գաղափարները, դաժան եղերնը, նրա թողած ֆիզիկական ավերածությունները եւ հայի հետագա ճակատագիրը, նրա մակարոններն ու սայթակումները։ Քրիստոսի կերպարը տարապյալ հայ ժողովրդի կերպարի խորհրդանիշն է։ Հենց ինքը շահնուրը կործանող կյանքի բավիղներով քայլող տարապյալ է, ով ցույց տալով ցեղին ցավը փորձում է հայտնաբերել ցեղին ուժը։ Վեպը Հեղինակը կառուցել է եվրոպական, մասնավորապես ֆրանսիական վեպի գեղագիտական չափանիշներով, կարևորելով հերոսների հոգեաշխարհի բացահայտումը, որն էլ նրան համարտկային հնչեղություն է տվել մեր դասական վեպը ազատելով որոշ պայմանականություններից եւ փոքրինչ հերացնելով ազգային ակունքներից։ Բազմապլան սյուժեն տարբեր ճյուղավորումներ ունի, որոնք ամբողջանում են հերոսների ներքին եւ արտաքին կյանքի նկարագրություններով, հարաբերություններով եւ գործողություններով։ Շահնուրն իր վեպին քաղաքական շեշտեր չի տվել, այն համարել է սիրային վեպ, որն ունի ազգայնական ուղություն։ Սիրո ներկայությունն օգնում է անընդհատ բացահայտել հերոսների ներաշխարը, ճանաչել նրանց, տեսնել մարդու վերափոխման նրբերանգները։ Գլխավոր հերոսը Պետրոսն է։ Նրա կյանքի մի մասի պատկերումն էլ հենց Երամաս վեպի սյուժեի հիմքն է։ Պոսեցի Պետրոս տեղափոխվում է Փարիզ, աշխատանքի անցնում մեծ ծառուղիներ անվանումով լուսանկարչատանը, որը նախապես բոզանոցի մը նման ցուցած էր գայթակղած ու զարհուրած գիներու այդ արտասովոր համարձակութենեն, լպիշութենեն, ներկեն, հակոստներեն։ Շատ արագ ընտելանում է արտասովոր այդ կենքին։ Լուսանկարչի որոշ հմտություններ սովորելով տեղափոխվում է Փարիզում բավականին հայտնի լուսանկարիչ Լեսքյուրի մոտ, որտեղ էլ ծանոթանում է մադամ Ժանին։ Շահնուրն արձակագրի վարպետ գրչով ներկայացնում է սիրո ձևավորման եւ զարգացման մի անկրկնելի պատմություն։ Ասիացուն հատուկ անկեղծությամբ Պետրոսը մինչև հոգու խորքը սիրահարվում է Ժանին, անտեսում է նրա բարոյական նկարագիրն ու կենսակերպը։ Այդ սերն իրական հաճույք եւ երջանկություն է պատճառում նրանց, բերելով նաեւ անխուսափելի տարապանք։ Ինչքան խորն են նրանք իրար ճանաչում, այնքան խորն է դրաման։ Պետրոսի եւ Ժաննի սերը ներհակ մակարոնների երկուստեք ինքնամակրոմի շղթա է, բնորոշում է Սուրեն Դանելյանը։ Մինչ Պետրոսին հանդիպելը Ժանի համար սերը պղտոր կյանքի բարոյական անկումների կրկահարույց եւ շահադիտական հանդիպումների շղթա էր, բայց ահա Պետրոսի մաքուր անկեղծ սերը ֆրանսուհու մեջ բացում է կանացի ժանկության գաղտնիքները։ Պետրոսի սերը այլակերպում եւ վերացնում է Ժանին։ Հավատա որ ամբողջ հոգիովս պիտի սիրեմ քեզի, եւ պիտի սիրեմ ալմիշտ, որովհետեւ բարի եղար եւ կարելիդ օրիր զիս երջանի կնելու գրում է նա Պետրոսին ուղված իր նամակում։ Շահնուրն ընդգծում է, որ ամենաստորին կրկերին գեի դարձած կինն անգամ իր հոգու մեջ անաղարտություն է պահել եւ ընթերցողների մեջ կարող է վեհության զգացում արտնացնել։ Թվում է, այս սերը պետք է երջանկացնել երկուսինել, սակայն մադամ Ժանը հազար թելերով կապված է իր միջավայրին, լեսքյուրին, որի հետ շարունակում է շնանալ։ Հեշտ ճանապարով փող վաստակելու արհեստը նրան հերացրել է պայքարելու կարողությունից։ Դեռ ավելին, այցերը Պետրոսի համար դառնում է փորձություն, նահանջի մի ավելի կարևոր ազդակ։ Սերի հրապույրը գրում է Հասմիկ Կարագուլյանը։ Հային ուղիղ ճանապարով տանում է դեպի կրկնակի օդարում։ Արագացնում է հայ յետասարդին ուղիղ ճանապարով տանում է դեպի կրկնակի օտարում։ Արագացնում է ազգային ավազանից հերացումը։ Միանգամայն ճիշտ են նկատել, որ Շահնուրը ողջ վեպի միջով անց է կացնում գերագույն մի միտք. օտար սերը ազգային առումով նույնքան այլասերում է, որքան օտար լեզվի օգտագործումը։ Սակայն օտար միջավայրում սա անխուսափելի է։ Վեպում Պետրոսն ունենեթը երկու մենակություններ են։ Մեկին խաթարել է աղետը, մյուսին անբարոյական եւ կեղտոտ միջավայրը։ Մադամ Ժանը, որին Պետրոսը քնքշորեն նենեթ անվանել, Օրվա հացը վաստակելու համար մեր նկարվել է զինվորների համար։ Այնուհետև հանդիպել է Լեսքյուրին, կատարելագործել բնորդուհի իր տաղանդը, դարձել նրա սիրուհին։ Նա այլևս այդ կյանքի ներկայացուցիչն է։ Հեռանալով Պիերի հետ չի կարողանում հարմարվել խաղ ու տաղտուկ ընտանեկան կյանքին։ Նենեթի մահով հեղինակը կարծես փորձում է Պետրոսին վերջնական զուլումից փրկել, քանի դեռ ամեն ինչ անդառնալիորեն կործանված չէ։ Շահնուրի կերտած գրեթե բոլոր հերոսները մենակության մեջ հայտնված հալածված մարդու հոգեբանություն եւ աշխարհընկալում ունեցող կերպարներ են, որոնց թվում է կարող են ազնիվ զգացումով, բարով, ոգևորությամբ աշխարհը փոխել։ Նրանք բոլորը Պետրոս Պիերի տարատեսակներն են, անգամ Նենեթը, Սյուզին, Գաբին։ Ո՞վ է Պետրոսը։ Ինչու է այդքան դժբախտ ինչու տարապելով հանդերձ չի կարողանում իրեն դուրս քաշել այդ միջավայրից։ Հեղինակն ընդգծում է, որ Պետրոսն ու իր նմանները աներկիր մնալով ազգային կյանքի կորուստով խեղդվում են որպես մարդ ու անհատ։ Կորցնում են իրենց նկարագիրը։ Գուցե նենեթի սերը նրա համար ինչ որտեղ փրկության օղակ էր, սուտ վերագտնում, ժամանակավոր ինքնահաստատում կամ ավելի արագ կործանում։ Հայերեն սկսվող նրա օրագիրը կամա ակամա վերածվում է ֆրանսերենի անգամ մոր ուղարկած քեսեն անզոր է մաքրել այդ կարծրացած կեղտը։ Պետրոսը նույնիսկ մոռանում է հայր մերի հայրենը։ Նենեթի դիակի մոտ կանգնած աղոթում է ֆրանսերեն։ Նա անդառնալիորեն գորուսված կերպար է։ Անկամ երբ փորձում է Փարիզից հեռանալ եւ ապրել հայկական միջավայրում, այնտեղ էլ ոչինչ մխիթարական չի գտնում, որովհետեւ բոլորը յուրովին նահանջողներ են։ Նրան մնում է մտորել

ձևավորվող անհատներ, որոնց հոգեբանական նկարագրություններն էլ օգնում են հեղինակին ամբողջացնել գաղափարը, հնչեցնել ասելիքը։ Նրանք նաև զարգացող կերպարներ են։ Հիշենք Պետրոսի փիլիսոփայական խորհրդատությունները վեպի վերջում։ Նենեթի ինքնախորասուզումը։ Սուրենը հենց հեղինակի կերպարն է։ Ամբողջ վեպի ընթացքում ներքին մի համաձայնությամբ նրանք մենախոսում են, խորհում, դատում, դատապարտում։ Սուրենը վեպի ազգային ասելիքի հիմնական գրողն է։ Նրա միջոցով Շահնուրը խոսում է հայ ժողովրդի թերությունների, անցյալի սխալների, ներկայի վրիպումների մասին, ցույց տալիս իրականության ողբերգականության պատճառները։ Իր խառնվածքով եւ աշխարհայացքով Սուրենն ավելի բարձր է մյուս կերպարներից։ Նա ամբողջ մտավորականի տիպ է, չի վախենում հնչեցնել ճշմարտությունը, որքան էլ այն դառն ու մերկացնող լինի։ Չի վախենում, որովհետև գործնելու այլևս ոչինչ չունի։ Անհայրենիք ու առանց մայրենի լեզվի մարդն ինչ ունի գործնելու։ Նա հայրի դժբախտության պատճառն ուրիշների մեջ չի փնտրում։ Մենք ենք մեղավոր։ Մեր անհերատես ու անխոհեմ նախնիները, ամենաններող ու հնազանդություն քարոզող կրոնը, Նարեկացու Մատյանը, որ չսովորեցրեց մաքարել, պայքարել, կռվել, այլ հակառակը՝ լինել համակերպող, հանդուրժող հայ ժողովրդի անցյալը Շահնուրի համար անօրինակելի անիմաստ արարքների շղթա է։ Հենց այս բնորոշումներն էլ անողոք քննարկումների առիթ դարձան։ Նրան նույնիսկ Թուրք Շահնուր անվանեցին, անտեսելով, որ սա տարապյալ որդու ցասում է, ափսոսանքի, զայրույթի պորտկում, ոչ թե ժխտում կամ ուրացում։ Թվում է, Սուրեն երբեք չի նահանջելու, սակայն նա եւս նահանջում է յուրովի։ Սկսում է ստեղծագործել ֆրանսերեն, Եվս մեկ առնչություն Շահնուր Սուրեն կերպարների։ Իր երկերում ազգային թեման չի շոշափում։ Պետրոսը փորձում է նրան դարձի բերել, նշելով, որ ֆրանսերեն լեզվում կարոտ, մայր, որբ բարերը չկան, սակայն ուծացումն անդառնալի է։ Վեպում հանդես բերված մի այլ դժբախտ կերպար է լոխումը։ Միակ կերպարը, որը կուրորեն պայքարում է նահանջի դեմ։ Օտարության մեջ հայտնվելով ցանկանում է մնալ հայ, եւ յուրայինների մեջ էլ ձգտում է արտնացնել ու պահպանել հայի հոգին եւ հակառակը տեսնելով տարապում ու ամբոստանում է նորեն ֆրանսերեն թերթ նորեն ֆրանսերեն թատրոն ատոնց հայերեն չկա չպիտի ըլլա որ դուք սանք մեյ մցնցվիկ գիտակցիկ մեր վիճակին չպիտի ըլլա որ կրվիկ մակարիկ ձուլոմին եւ այլասերումին դեմ իսկ ինքը երազում է վերադարձի մասին մենք ալ հայնիկ ունենք Պետք է պատրաստ կենանք հոն երթալու։ Կարևոր չէ խորթային Հայաստան, պոլիս, խոսքը հոգևոր Հայաստանի մասին է։ Շահնուրը նույն հարթության վրա է դնում հայնիկ ծննդավայրը։ Սակայն այս աննացորդ պայքարողն էլ իր տեղը չի գտնում։ Նրա համար գրում է Սուրեն Դանիելյանը նահանջը մնում է ազգային ծայրահեղ ընկալման մեջ ինքնամերժումի տեսակ անելանելիություն անհաղթարելություն լոխումը վեպում հանդես բերված հերոսներից միակն է, որ պարտվում է ակամա։ Զարացանքի նման հնչող նրա ամենօրյա падգամն էլ ի վերջո նրան հասցնում է հոգեկան խանգարման։ Հայնիկ վերադառնալու հնարավորության մերժումը վերջնականապես կործանում է նրան։ Հուսահատությունն ու ուծասման դեմ պայքարելու անկարողությունը քայքայում են նրան եւ մղում հաշշամոլության գիրկը։ Խելագարության հասած ողբերգական կերպարն ընդհատ կրկնում է. «Չորացնենք ճահիճները, ջրանցքներ բանանք»։ Այնուամենայնիվ Հանդին Լոխումի Շահնուրը Սփյուռքահայ գրականության մեջ հնչեցնում է հայնադարտության թեման։ Պետրոսի, Սուրենի, Լոխումի կերպարների կողքին ավելի մեղմ գույներով է ներկայացված հրաչի ճակատագիրը։ Կեսագրության մեջ նույնիսկ երջանկության երանգներ կան։ Ամուսնանում է, երեխա ունենում, կարծես հասնում է իր բոլոր երազանքներին, սակայն սա նահանջի մի այլ տեսակ է։ Ամուսնանում է Սյուզանի հետ, որը նախքին հոմանուհի է նույնիսկ անգամ Մպետրոսի հրավերն ալ չեր մերժած։ Նենեթի մերկ նկարը վերև պարզած Հայաստանի պատկերն է նայեցեք գորացող հրաչը նույնպես նահանջում է կամա թե ակամա դառնալով կորուսված հայի մարմնացում, որն այլևս դարձի ճամփաներ չունի։ Դեռ ավելին, նա գող ու երջանիկ է զգում, հիանում Սյուզիի հոր նվիրած վարագույրներով եւ նշում, որ զավակի անունը Ռնե է դրել։ Ինչպես նշեցինք, նահանջը առանց երկի վեպը համամարտկային խնդիրներ առաջադրում, ցույց տալով 20-րդ դարի 20-ական թվականների ապականված բարքերն ու սովորությունները, ժամանակաշրջանի դրամատիրական անբարոյական հարաբերությունները։ Այս ապականությունների կենտրոնում է Լեսկյուրը, որը ճարպիկ ու խարդախ ստահակ է եւ կախվածության մեջ է պահում սիրունատես աղջիկներին, նրանց մերկ մարմինների վաճառքով փող աշխատում օգտագործում իր զոհերին եւ այլևս պիտանի չհամարելով բարգաբեկում։ Նրա նմանների համար չկա անկեղծ սեր, նվիրվածություն, նա միայն փողի ու շահի ворսորդ է։ Նրանք են ստեղծել նենետներին, գաբիներին, օժանդակել սյուզիներին։ Լեսկյուրի մահը վրեժխնդրության փորձ է։ Կոստանն ու Փթիտլիզը Պետրոսի ինքնատեսման խորհրդանիշներն են, որոնք վեպում մի քանի անգամ հնչող ջութակի մեղեդու նման հուշում են, որ ամեն ինչ չէ դեռ կորսված կան հետդարձի ճանապարհներ, պետք է սթափոյեն պայքարել։ Կնահանջեն ծնողք, ворթի, քերի, փեսա, կնահանջեն բարք, ըմբռնում, բարոյական, սեր, կնահանջել լեզուն, կնահանջել լեզուն, կնահանջել լեզուն, եւ մենք դեռ կնահանջենք բանիվ եւ գործով, կամա եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ, մեղա, մեղա արատին։ Նահանջի գրականության բնաբան դարձած այս հատվածը աղոթքի վերածված ըմբոստության падգամ է։ Այն այսօր ավելի քան երբևէ արդյական է։ Այսօր հայնիկ վերադարձ ճամփաները բաց են եւ անմերժելի։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն շահդրության համար մեր հաջորդ հանդիպանը կխոսենք Շահնուր Չարենց առնչությունների մասին։